Uh, before giving a Dhamma talk, we obey respect to Buddha by reciting in the most dasa three times. Trước khi bắt đầu pháp thoại, chúng ta niệm Phật Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. So we are talking about how to increase piti, joy. Trước chúng ta đang nói về làm thế nào để phát triển So when you are bored, when you are lazy, so you can use this method to be happy, to enjoy your jobs. Ừ. Khi tâm bạn bị chán nản hay là bị lười biếng thì bạn có thể sử dụng những cái phương pháp này để sinh khởi lên sự hoan hỷ, sự vui vẻ trong cái công việc của mình. So there are a kind of banya in a Buddha Sariputta is etc. The name of Banya is called Hasa, Hasa Panya. Amusing wisdom. Uh, happy uh, to be uh, happy wisdom. You may say happy wisdom. Hmm. Mm -hmm. đại ân như, như ngày Xá Lợi Phất hay Đức Phật thì có một loại trí tuệ đó là ha sát tan ừ. nha trí tuệ đi kèm với hỷ à, được gọi là um, à, tuệ hỷ ờ. À, và cái trí tuệ cũng có thể khiến cho một cho người đó trở nên hạnh phúc vui vẻ So in the practicing we how to make emptiness. Và khi chúng ta thực hành giới định tệ thì chúng ta cũng à, có thể tạo ra sinh khởi ra hỷ và cái sự hạnh you know this way, this way, you may be able to make yourself to be happy. Nếu mà à, quý vị hiểu rõ về những cái phương cách này thì quý vị cũng có thể làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, an vui trong khi mà mình thực hành cái giới định tệ. So one three we said three we plan Buddha Dharma and Sangha chúng ta đã nói về ba cái của Đức Phật quán way Imaya Dhammanu Dhamma Bribadi Abodham Bujemi with this practice related to uh, to the Dhamma I make a puja to the Buddha Dhamma and Sangha. À, khi chúng ta thực hành như là thiền niệm hơi thở hoặc thực hành những thiền khác chẳng hạn thì chúng ta có thể à, nguyện trong tâm rằng dạ. à, ima dhamma nu dhamma buddha chemi có nghĩa là bằng sự thực thành pháp chân chánh này con xin cúng dường lên upright some mind you are making Buddha do the Buddha so at that time you may enjoy and you are như vậy một mặt mình cũng có thể thực hành được thiền niệm hơi thở ở một mặt khác mình cũng thể lấy chính cái sự thực hành đó làm cái phẩm vật cúng dường lên Đức Phật, Đức Pháp này mình có thể thưởng thức cái sự thực hành của mình một cách hạnh phúc, vui vẻ, hoan hỷ. So there is one Siaro, Mahaganayam Siaro. He is as establishing monastery, taking care of uh, bhikkhus and samneras. From time to time, he, by, uh, by making hand and palm together, so occasion he said, by taking care of this monastery and puja to the Buddha. Mm. Ừ. Có một ngày Sayadaw ngài Sayadaw ở Mahagandayon ngài, à, ngài lập nên cái thiền viện đó và à, chăm sóc dạy bảo cho chư tăng và tu nữ thì thỉnh thoảng ngài chắp tay lại và ngài hay nói rằng à, bằng cái sự chăm sóc dạy bảo chư tăng và tu nữ này con xin cúng dường lên đức phật Okay, next one, number four is uh, reflect upon morality. Uh, you can reflect your own morality. If you have practiced five precepts, so I'm not killing, I'm not stealing, I'm not telling a lie, I'm thinking in this way, you should be happy. So what the Buddha said is, although someone is a long life, 100 years, without practicing Sila, the other one only last one day practicing in Sila. So the one who practice who are practicing in sila just one day a life uh, it is uh, superior than the one who lasted 100 years without practicing in sila <coughs> À, cái phương pháp thứ tư để có thể sinh khởi lên bí tí hỷ đó là hồi tưởng quán xét về giới hạnh của chính bản thân mình ừ, à, bằng cách này bạn có thể quán xét về năm giới của mình ồ ờ, mình đã giữ giới không sát sanh mình đã giữ giới không um, trộm cắp mình đã giữ giới không tà dâm vân vân và bằng cách thấy rằng mình đã giữ giới như vậy bạn nên hoan hỷ hạnh phúc với chính cái giới hạnh mà mình đã giữ như trong kinh Đức Phật có nói rằng à, dù cho một người sống 100 năm dù cho sống trăm năm không nghiêm trì giới luật tốt hơn sống một ngày có nghiêm trì giới luật tức là người mà có nghiêm trì giới luật thì vẫn tốt hơn cái người mà sống không không hành trì So sometimes uh, we may not be able to do any jobs. As long as we have a morality, as long as we are practicing morality, actually it is great. So like uh, having uh, still earning money, <laughs> kusala, kusala properties. So we think about the morality we should enjoy. Um, và thật sự là um, thỉnh thoảng chúng ta không thể làm gì nếu mà không có giới không có giới hạn à, còn khi mà chúng ta còn thực hành được sự giới hạn thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời do vậy chúng ta nên à, quán xét và cảm thấy hoan hỷ hạnh phúc về cái giới hạn của mình và nó như là một cái loại tài sản mà chúng ta vẫn còn có thể à, à, gặt hái được vậy Sometimes the bodhisattva reborn in an animal life, so even in those life Uh, sometimes when killing other animal, uh, it uh, have to has to survive. But even in those time, in those life, he trying to practice meditation. Uh, he trying to practice morality. Và Đức Bồ Tát có những kiếp sống ngài phải tái bị tái sanh vô cái cõi thú uh, của súc vật và ở trong cái cảnh giới thú đó thì à, những con thú đôi khi phải sống còn bằng việc ừ, sát hại và ăn thịt những con thú khác và ngay cả trong cái đời sống sinh thú như vậy mà Đức Bồ Tát cũng cố gắng giữ gìn giới hạnh. So sometimes he is a dragon, dragon life, quite enjoyable although it is an animal, but uh, uh, he has seen the, the, the sensuality of the king of Deva. So he want to be Keon Deva. So he come to human realm, uh, came to human realm, uh, although dangerous for him, uh, for dragon. So came to human realm, he practiced morality. và có một đời nọ ngài tái sanh làm là à, một dạng rồng á thì đây là một cái cảnh giới của súc sanh tuy nhiên là có phước báu và cũng hưởng thụ rất là nhiều các cái dục lạc à, nhưng khi mà ngài thấy à, vua trời đế thích thì ngài muốn trở thành một đời sống của chư thiên tốt đẹp hơn à, do vậy mà ngài đã giữ gìn giới hạnh với cái mục đích để muốn trở thành um, chư thiên trong đời sau và ngài để đi đến cõi người để giữ giới vì ở trong cõi người thì đối với loài rồng hay naga thì cũng khá là nguy hiểm nhưng mà ngài đi đến đó và để giữ giới So there is one wife of the king of Deva. Uh, so his her name is uh, Suja. Suja. So Suja is a wife. The Kyo Dewa's name is uh, Sujambati, husband or Suja, <laughs> like that. Sujambati. Sujambati is a husband, husband of Suja. So previously, the King is in the human life. He, ha- he has four wives. Four wives. The other three wives, they, dekusala, but one wife. Uh, so always preparing beauty. <laughs> so thinking that uh, if a husband do kusala, uh, she also already do like that. She didn't do. So all went to the Badeva except her, Suja. So she reborn in the in the Uh, let's say, uh, fish, fish, fish catch, catcher, fish catcher who uh, who catch a fish, a, kind of bird. So at that time, the Gyeondewa came to him and to, to practice the five precepts. So she, yeah, yeah so the Gyeondewa came to her, teacher to practice the five, uh, bring into the Deva show the sensuality of the Deva realm. Or rather, if you want to get uh, happiness of Deva you should practice the five precepts. Hmm. À, như câu chuyện của vua trời đế thích á, thì trong cái kiếp sống ở cõi người trước khi mà trở thành vua trời đế thích thì ông có bốn người vợ trong đó cô vợ cuối cùng tên là Su Chan Su Chan và lúc đó vua trời là một người đàn ông có tên là Suchan Pati là chồng của cô Suchan thì ông có bốn người vợ ông cùng với à, bạn bè và ba người vợ đầu thì siêng năng làm các phước thiện à, nhưng riêng với cô Suchan này thì không làm phước thiện theo mọi người mà chỉ suốt ngày lo trang điểm và vẽ cho cái bề ngoài cái sắc đẹp của mình mà thôi và à, nếu có nhắc nhở thì cô cũng nghĩ là mọi người làm rồi cũng không cần làm thì sau cái kiếp sống đó thì tất cả hội chúng của ông à, tái sanh lên thành lên lên cõi trời cao lợi và ông trở thành vua trời đế thích thì còn cái cô su tràn này cô vợ cuối này cô do không có phước thiện và do dính mắc với vẻ đẹp cho nên đã bị tái sanh vào cái loài súc vật đó là một con con xíu con này chuyên bắt cá ăn thì khi đế thích quán xét và thấy như vậy thì ông mới muốn giúp cô và ông mới đến để gặp cô và đưa cô lên cõi trời để nhìn thấy những cái sự hạnh phúc vẻ vang ở trên cõi trời và nói với cô rằng nếu mà bây giờ muốn được lên cõi trời thì phải giữ giới và ông đã và vua trời đã dạy cho à, cô Tu Chan này giữ năm giới. As a bird, fish catcher, So not easy to practice five precepts. We are human, although some day may be difficult, but uh, uh, we can practice sila. Và ở cái loài súc vật nó rất là khó để giữ giới, nhất là cái loài này nó là bắt cá và phải ăn cá. Ăn, như ở loài người chúng ta tuy khó nhưng mà chúng ta cũng có thể giữ giới được. So after that, uh, that bird reborn in a human right, a human realm. Và do nhờ giữ giới cho nên sau đời đó thì cái con xíu đó nó đã được tái sinh lên khỏi người. So the Kyodeva um, came and teach again to practice five precepts. Trời Đế Thích lại xuất hiện và dạy cô này là tiếp tục giữ giới. So our brother are reborn in the Asura realm. Và sau đó cổ được tái sinh lên cõi Asura. So she she become the Dodao Asura. Cô trở thành con của vua Asura. So at that time the king the Geondewa uh, came to her. So our brother bring uh, bring asuras as daughter to the Devarel. Sau đó trời Đức Thích đã đến cõi Asura và đưa cô này lên cõi trời theo lời của Ngài. Her name is Sucha, no, in the Dawa Densa. Hmm. Và tên của cô là Sucha, là bây giờ hiện nay cô vẫn đang ở cõi trời đau lợi. So, with morality, we can produce better lives. Như vậy với sự thực hành giới hạnh, chúng ta có thể tạo ra một đời sống tốt đẹp hơn. Because of this, uh, no killing, no stealing, uh, no doing sexual misconduct, no telling lie, no drinking alcohol. It is very good, very enjoyable if we can do that. Như vậy, cái việc giữ gìn tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cắp tránh xa tà dâm tránh xa sự nói dối và uống rượu các chất say là những việc làm mà rất là tốt đẹp rất là tuyệt vời và chúng ta có thể thưởng thức những cái việc làm này những cái giới hạnh này so if we practice morality no guilty no feeling guilty no regret và nếu chúng ta giữ gìn giới hạnh tốt chúng ta sẽ không có những cái tâm hối hận ăn năn Ừ, những cái tâm làm cho mình cảm thấy bức rứt. We can dare to go to any audience, not afraid. Và chúng ta có sự dũng mãnh khi có thể bất kỳ cái nhóm, cái hội chúng, cái đám đông nào mà không có sự sợ hãi. So those people is not forgetful because of this can collect properties, can protect properties và những người có giới hạnh thì tâm của họ sáng suốt không có bị lẫn lộn à, mê mờ lú lẫn do vậy mà cái công việc làm ăn của họ cũng tốt đẹp và họ có thể kiếm được nhiều của cải tài sản ừ, those people will be famous in good name were not afraid in the near death moment và những người này cũng có tâm tốt đẹp được đồn xa và vào thời điểm cận tử khi gần chết họ cũng không có sự sợ hãi. In the next life, while we in a good destination. Và trong đời sau sẽ được tái sanh ở cảnh giới tốt đẹp an lành. <clears throat> so because of this, reflecting on morality is a very enjoyable. Như vậy, quán tưởng về cái giới hạnh của bản thân thì là một cái điều rất là À, à, đáng để thưởng thức và rất là hoan hỷ. So you practice morality, you reflect and uh, enjoy. Như vậy bạn nên thực hành giới hạnh và nên quán chiếu quán tưởng về cái giới của mình và sinh khởi niềm hoan hỷ. Number five, reflect upon generosity repeatedly. You may do some dana purely and then you reflect ừ. và cái phương pháp thứ năm để sinh khởi hỷ tí tí đó là à, quán chiếu lại những cái hành động rộng lượng đà ná mà mình đã làm một cách à, lặp đi lặp lại các bạn có thể nhớ lại những hành động cúng dường hay là bố thí của mình mà đã làm với cái tâm trong sạch và ừ, sinh khởi cái niềm hân hoan so you can do donation anyone, even your dogs or animals. So uh, if you do dana, you will be happy. If you have a, a higher receivers, venerables, so will be more happy. After that, you reflect. Bạn có thể à, bố thí ban tặng cho cả những con vật hay con chó một cách à, hoan hỷ và nhớ lại cái hành động rộng lượng đó của mình và cảm thấy rất là vui thích hoan hỷ nếu bạn có những người nhận những cái vật phẩm của mình là đối tượng cao hơn như là chư tăng thì cái sự cúng dường đó thì càng hoan hỷ hơn nữa. Next one is a reflected upon Deva, <laughs> deva Devadanasati. So those are brief, uh, meditation objects actually, uh, uh, which can produce piti. Uh, reflecting in Deva is uh, like that, uh, no really Deva, the gods of Deva. So those people who have faith, morality, uh, knowledge, they reborn in the Deva realm. I have those qualities, the same qualities. By reflecting in this way, we can enjoy, we can get joy. Và cái mục thứ sáu là quán tưởng hay qua tưởng về chư thiên à, để có thể phát sinh lên hỷ à, đây thực chất là một loại à, đề mục thiền qua à, nút nusati tí, có thể tạo ra cái hỷ bí tí khi mà chúng ta nói về niệm thiên niệm chư thiên thì chúng ta không phải là nhớ tưởng tới một vị chư thiên nào cụ thể mà chúng ta nhớ nghĩ đến những cái nguyên nhân làm cho tái sinh lên cõi à, chư thiên đó là à, chúng ta nghĩ về những cái phước cái nhân mà ừ, chư thiên đã có khiến cho họ được tái sinh là giới thực hành giới thực hành bố thí cúng dường ờ, thực hành <laughs> thiền vân vân và họ đã được tái sinh lên chư thiên nhờ những cái phẩm chất đó và bản thân mình cũng có những phẩm chất đó phước đó cho nên mình cảm thấy rất là hoan hỷ đây là cái cách thực hành So, number seven, reflect upon the peacefulness of Nibbana repeatedly. Uh, it is Upasamano one meditation object. So, reflecting peacefulness of Nibbana. So, some people learn about the Nibbana in the Pitaka, in the Tripitaka. So, after that, reflect và cái mục thứ bảy để phát sinh hỷ đó là niệm cái sự tình lạc của niết bàn một cách lặp đi lặp lại thường xuyên khi chúng ta học về những cái ân đức của niết bàn ở trong tam tạng thì chúng ta à, sẽ nghĩ tưởng hồi tưởng quán chiếu về cái sự tình lạc của niết bàn một cách lặp đi lặp lại so if it is in novapasa so easy to reflect because uh, uh, he has a seen, he can, he can see anytime. Đối với bậc thánh thì họ thực hành cái niệm niết bàn này dễ dàng hơn bởi vì vị ấy đã chứng ngộ, đã thấy được niết bàn cho nên bất cứ khi nào muốn vị ấy cũng có thể uh, trải nghiệm lại niết bàn. So in the Bali dictionary book, so uh, number one vocabulary is uh, Buddha. <laughs> because the Buddha is the most superior. Uh, after that, number two vocabulary uh, synonyms or synonyms about the Nibbana. I think uh, for the Buddha synonyms is 32. Nibbana vocabulary uh, synonyms are 26. Uh, so you can learn those words and you can reflect. và trong từ điển Phật học Pali thì cái từ đầu cái từ đầu tiên à, xin lỗi cái từ vựng về chữ Buddha là Đức Phật thì có 32 cái từ đồng nghĩa à, còn đối với chữ Niết Bàn Niết Bàn thì có 26 cái từ đồng nghĩa à, về những cái phẩm chất của Niết Bàn và các bạn có thể học những cái định nghĩa này về Niết Bàn So number eight, avoid one, the one who has a rough, ungentle mind. Và cái mục thứ 8 à, để phát sanh hỷ thì chúng ta cần phải tránh những người mà có cái tâm thô tháo. So some people has a rough mind. Uh, so which country has a war fighting their home it is. So something like that. Uh, they may say all the time uh, problems. Uh, so by avoid, if not avoid them, so you may have anger or disappointed. So better to avoid if you want to join. <laughs> và có một số người họ có cái tâm rất là thô tháo không có yên tĩnh không có tinh tế và họ nhiều phiền não họ nói những cái chuyện mà khiến cho phát sinh ra cái um, sự tranh đấu hay là họ nói về những cái vấn đề của gia đình họ rất nói thường xuyên và um, mà bạn cũng không thể giải quyết hay giúp đỡ gì và cho nên để mà bạn không có bị phiền nhiễu bởi họ và để giữ được cái tâm hỷ của mình thì bạn cần phải tránh những người này. Associated with one who has a gentle mind. So you should associate those people, especially when you want to be happy, want to joy. Và một thứ chính, à, xin lỗi, à, xin đúng là thứ chính là là cần phải thân cận với những người có cái tâm nhẹ nhàng, an dịu và nếu mà bạn muốn có cái cái sự hoan hỷ thì bạn cần phải gần những người như vậy. Those people will say, oh, although we are in quarantine, we can meditate. No, very good. <laughs> những người này sẽ nói rằng ờ mặc dù chúng ta đang bị cách ly nhưng mà chúng ta cũng có thể um, hành thiền à, thật là tốt so because of this, approaching people also important. What kind of mental factor do you want to produce? You approach people properly. Hmm. Như vậy cái việc mà thân cận với người khác cũng rất là quan trọng. Bạn muốn có cái loại tâm nào phát sinh lên trong mình, trong bản thân mình thì bạn phải tiếp cận với cái đối tượng đó tương ứng đó Number 10, uh, reflect upon soda that it can produce ease or happiness. Uh, yeah, ừ, okay. một thứ 10 là quán tưởng, quán chiếu về những cái bài kinh mà có thể tạo ra cái sự an lạc và hạnh phúc, à, an vui. Uh, some sodas are anumodana to rejoice if you do something good, even a little bit, so you know, it is a very good. Uh, you are reborn in the Deva realm <laughs> with many uh, sensualities, a long life, a beautiful. So if so, you will be happy. Có những bài kinh mà nói về cái quả lành, à, cho nên khi mà bạn làm được những cái công việc thiện rất như bố thí dù cho một chút thôi nhưng mà khi nghe được những cái bài kinh nói về những cái quả ô, ờ, quả đó sẽ cho tái sinh lên cõi trời có sắc đẹp có tuổi thọ có sống lâu vân vân thì ờ, khi mà nghe những bài kinh như vậy mình cảm thấy rất hoan hỷ so even in dharma speakers uh, ờ, some are good to talk about their happiness some uh, uh good talk about the samvega fear. So based on which factor you want to have, you need to listen those dhammas. Và có những bài pháp, những vị giảng pháp à, à, tùy vào đối tượng mà các ngài có thể giảng những cái bài khiến cho người khác à, sinh khởi cái niềm hoan hỷ hạnh phúc nói về những cái phúc lạc à, nhưng à, cũng có lúc các ngài cần nói về những cái sự kinh cảm sự đau khổ sự sợ hãi cho nên tùy vào cái lúc mình muốn sinh khởi cái tâm gì thì mình nên tiếp cận cái pháp đó để nghe Number 11 is inclined to get pity we should incline and to get busy if we want to want to have a busy. So how to enjoy in your jobs. So meditating time also, or I should practice happily. Uh, I should try to enjoy instead of working. Và cái mục thứ 11 à, để sinh khởi hỷ thì chúng ta nên có xu hướng tâm có hỷ muốn có hỷ à, nếu mà bạn muốn có hỷ thì bạn phải sinh khởi cái ước muốn cái xu hướng à, ví dụ như trong khi mà mình hành thiền à, trước khi hành thiền thì mình nói ô à, mình sẽ hành thiền một cách hoan hỷ à, một cách rất là thưởng thức chứ không phải là chỉ là một cái công việc so uh, during meditation sometimes uh, uh, you try to enjoy Ờ, so the breathing. Uh, so sometimes if we think in this way, so breathing also enjoyable. Và ừ. trong khi hành thiền, thỉnh thoảng bạn nên uh, tác ý hướng đến cái sự thưởng thức, thưởng thức chính cái hơi thở của mình và và khi mà mình có cái tác ý đó thì cảm thấy cái hơi thở nó rất là đáng được thưởng thức và nó có thể phát sinh hỷ lạc. Okay, this is how to increase PT. Mm. Ừ. vậy thầy đã nói xong về những cái cách mà khiến cho ừ, phát triển được tâm bí tí hỷ. Uh, okay, we should we should stop or let's have time. We'll continue next one. All right? Okay. So next factor is a pasati tranquility. What is a tranquility? We will explain. Và thầy giảng tiếp về cái giác chi kế đó là pasadi là à, khinh an. <clears throat> so characteristic quiet down of a disturbance in the mental body, chedasika quiet down of disturbance in consciousness, Chaita. Và khinh an này nó có những cái khía cạnh đầu tiên đó là nó về đặc tính đặc tính của khinh an thì nó làm lắng dịu cái sự ồn ào của danh thân danh thân có nghĩa là những cái tâm sở và nó làm lắng dịu cái sự ồn ào của tâm the fashion to remove disturbance of mental body, to remove disturbance of consciousness. Và cái chức năng của tâm khinh an đó là nó uh, tẩy trừ cái sự ồn ào, hay sự quấy nhiễu uh, nơi ừ, danh thân tức là những tâm sở và tẩy trừ sự ồn ào hay quậy, xáo trộn của cái tâm. So manifestation peacefulness or coolness of mental body, peacefulness and coolness of consciousness. Và biểu thị của tâm kinh an chính là cái sự an lạc, an bình à, và sự mát mẻ của danh thân và sự an lạc, mát mẻ của tâm. So what is the Buddhism major cause? No special cause, just a mental body and consciousness means the other chaita and chetasikas associated. Và cái nhân gần khiến cái sự khinh an này sinh khởi à, nó không có đặc biệt mà nó chỉ là cái sự à, kết hợp với những cái tâm và tâm sở đi kèm với nó. The tranquility should be regarded as opposed to defilements such as agitation which creates distress, unpeacefulness in mental body and in consciousness. Và khinh an là một cái dạng tâm và và khinh an của tâm và tâm sở nên được đánh giá là cái sự đối nghịch đối với những cái phiền não như là sự lo âu, sự phiền muộn à, và vốn là tạo ra những cái sự uh, sầu khổ bất an nơi tâm và tâm sở okay so BDS uh, do be do be active uh, but uh, this tranquility is uh, to come down to như be vậy, peaceful như vậy PT PT là hỷ thì nó là một cái gì đó rất là năng động à, còn cái thinh an thì nó làm lắng dịu và an lạc hơn so if you have agitation you need to increase these enlightenment factors nếu mà bạn có một cái sự trạo cử bất an thì bạn cần phải phát triển cái tâm đối nghịch với, với nó đó chính là cái tâm sở cái cái xin lỗi cái à, yếu tố giác ngộ thứ à, khinh khinh an này So little us similar to concentration. Concentration is focusing one, having one object. Uh, this is the main things. But uh, this effect is uh, to be cool, to be peace. Mm. Và cái ừ, chi phần giác ngộ khinh an này nó có cái điểm giống như là định um, nhưng mà nó uh, nó khác một chút đó là khi định thì tập trung trên một đối tượng mà thôi còn khinh an giác chi thì làm cho an bình và làm cho mát mẻ so if you have a worry you have an agitation you should learn how to increase this peacefulness. Và nếu bạn bị cái sự trào cử, bất an thì bạn nên học cách làm sao để phát triển cái khinh an giác chi này. Number one, it should develop um, good food. <laughs> you may like it. cái phương pháp thứ nhất cách thứ nhất đó là cần phải ăn những cái thức ăn thích hợp và tốt bạn có thể thích cái phương pháp này đây so if your house not not peaceful so you just uh, cook a uh, good good food <laughs> if so always peaceful nếu mà bạn không cảm thấy an lạc thì có thể nấu ăn nấu những món ăn ngon thích hợp thì sau đó thì cảm thấy à, khinh an sometimes uh, in the Samjataka, if a bodhisattva has uh, difficult questions, problems, so what I have read is uh, uh, he eat good food, uh, taking a shower, eating good food. After that, sleep in a good bed. Uh, so, and think uh, about the problems. <laughs> Và trong chuyện tiền thân Chatakas à, thì Đức Bồ Tát có những đời mà ngài gặp những cái vấn đề nan giải không tìm ra được câu trả lời thì khi à, đó thì ngài làm gì ngài ăn những thức ăn thượng vị ngon lành ngài tắm à, thật là sạch sẽ với những cái hương dược liệu và ngài ngủ trên một cái giường rất là tốt đẹp à, và nằm nghỉ trên một cái giường tốt đẹp và sau đó ngài nghĩ về cái vấn đề mà mình đang phải đối diện. So in the exam, um, what I have taken, so because uh, in that exam, uh, if we were taken tomorrow, this night they make a question. Uh, people and some senior bhikkhus making question. for, for tomorrow. So sometimes uh, students, if they have uh, good food, they're afraid of those questions. um, <laughs> trong cái kỳ thi mà thầy đã trải qua, is it the Abhivamsa examination? Yes, yes, usually. Uh, if we have a good food, uh, we we are afraid uh, those are questions. Oh, they're trying to harm us. <laughs> và thường á thì ờ, ờ, ngày hôm sau là cái ngày mà thi thì tối nay á, thì hội đồng các vị thầy ra đề thi sẽ đặt câu hỏi và ngày mai các vị thí sinh sẽ phải trả lời thì nếu mà ngày đó mà mà thí sinh chúng tôi mà có những thức ăn rất là ngon á thì cảm thấy rất là sợ bởi vì sợ sợ những cái thức ăn đó nó sẽ hại mình so now I have a good juice here mm, prepare for the questions <laughs> à, bây giờ hỏi okay. okay next one number two live in a place with the weather that it can produce is uh, happiness. Mm và cái mục thứ hai để phát cái... triển để phát triển kinh an thì cần phải sống trong một cái nơi có một cái khí hậu thích hợp để tạo ra cái sự an lạc thoải mái yes one number three is uh, you should take should develop body posture that can is uh, can produce is uh, happiness so by if you are not happy, you should not sit a long time. Uh, sometimes uh, you may sit uh, properly in the same way standing. Sometimes, uh, even by leaning, you may practice. Surely you will be peace. Và cái thứ ba, một thứ ba là nên có những tư thế oai nghi thích hợp, đó có thể tạo ra cái sự thoải mái à, và nhẹ nhàng, khinh an. À, cho nên trong cái việc thực hành thiền thỉnh thoảng nếu mà bạn ngồi lâu quá mà nó bất an thì cũng không nên ngồi lâu lúc đó cần đứng à, hoặc là cần ngồi dựa vào thì nó sẽ tạo ra cái tâm khinh an dạ, So number four, put in a suitable amount of effort. So sometimes the mind, our minds are not happy in the meditation center uh, or something like that. So at that time, only you should do suitable amount. You should not do excessive. So if so, you can you can be peaceful. You may not go back. Và um, một thứ tư là chúng ta nên um, cố gắng ở cái mức độ quân bình không có cố gắng nỗ lực một quá một cách quá sức cho một cái cái việc nào đó cần nỗ lực ví dụ như khi mà mình ở thiền viện mà lúc đó tâm mình không được thoải mái không được ừ, vui vẻ lắm mà mình cứ cố gắng mình mình mình dùng cái tinh tấn của mình một cách quá sức á, thì mình lại không có cái sự khinh an và à, do vậy mình sẽ sẽ không có trụ được lâu mà bù lại mình nên vừa phải thôi thì mình mới có thể có cái sự vui vẻ an lạc và có thể ở lâu được. So not only meditation, anything you learn, sometimes you may have a, a bored, you may not be peaceful by doing so. So at that time, you should do suitable amount và không riêng gì hành thiền bất cứ cái công việc khác các cái hay cả việc học của bạn nếu mà lúc đó bạn cảm thấy không có an lạc không có hạnh phúc nhưng mà mình phải làm thì lúc đó mình đừng có làm nhiều quá mà mình nên làm một cách vừa phải thích hợp để giữ được cái sự bình an. Number five, avoid the one who has a sorrow, worry in mind and body một thứ năm là nên tránh xa những người có cái sự phiền muộn lo lắng bất an nơi thân và tâm associated with the one who has a peaceful mind and body thứ bảy à, thứ sáu là nên thân cận với những người có sự an lạc ở thân và tâm number seven incline to get tranquility peaceful peacefulness và thứ bảy là nên xu hướng để có được cái sự khinh an an lạc During a meditation, if you are not peaceful, you just tell yourself, I want to practice peacefully, calmly. I want to practice peacefully, calmly. So, if so, you will be peaceful trong quá <clears throat> trình đang hành thiền nếu bạn không có được cái sự an lạc khinh an thì bạn thỉnh thoảng nên xin khởi và nhắc cái tâm của mình à, tôi sẽ hành thiền một cách an lạc à, nhẹ nhàng lắng dịu tôi sẽ hành thiền một cách an bình lắng dịu ừ, nhắc như vậy từ từ thì mình sẽ có okay to produce a peacefulness now we should stop should not be so excessive <laughs> và để cho duy trì được cái sự khinh an chúng ta nên dừng bài pháp ở đây chúng ta không nên nói nhiều quá nói nói dư Okay, question answer. Huh? So I will, uh, may I share the screen, which uh, there are five questions today were prepared. Mm -hmm. and, uh, okay. Mm, the first question. Um, when I was 23, for the first time I meditated in an evening. After closing my eyes, suddenly it appeared the scene, image of people, actions in daytime for a few seconds. Then I feel very scared. I opened my eyes and did not dare to meditate anymore. Now I am 40 years old, and if I want to meditate again, if this thing happen again, what should I do? So, so normally we so we should direct our mind uh, to the to the object we want to take it. So if we pay attention breathing, we will forget other things. So not accept the object appear itself. We will choose the object. So just as we got back our mind here, breathing. So if so, we will forget those things. Because uh, mind's nature has a one object in a one time. Ừ. Khi chúng ta muốn hướng tâm đến cái đối tượng nào mà chúng ta nắm bắt á, thì chúng ta dùng cái cái tác ý của mình hướng thẳng đến đối tượng đó. À, ví dụ như là thiền thở thì chúng ta hướng thẳng tâm đến hơi thở và do vậy tâm sẽ nắm bắt được hơi thở và chúng ta không chấp nhận những cái đối tượng khác điều này có nghĩa là gì mình chọn cái đối tượng của tâm và khi mà mình chọn được cái đối tượng của tâm rồi khi tâm nó ở trên cái đối tượng mà mình chọn rồi thì nó sẽ quên những cái đối tượng kia đi bởi vì sao cái bản chất của tâm thì trong một lúc nó chỉ có thể bắt được một đối tượng mà thôi we need to practice based on our habits our mind may go here and there so we got back. We're trying to keep it here with our efforts, mindfulness. If we go out, go back. We need to practice. Uh, so establish good habit. After some times, uh, the mind will stay only here, concentrated. À, cái thói quen của tâm á, là đi đây đi kia bắt rất là nhiều đối tượng và như vậy khi thực hành chúng ta cần phải huấn luyện tu tập để cho nó ở trên một cái đối tượng ừ, và đối tượng chính đó thì chúng ta gọi đây là niệm à, chánh niệm và như vậy mỗi lần tâm mà chạy đi bắt những đối tượng khác thì chúng ta ừ, kéo nó về hay là đưa nó về lại cái đối tượng chính đây gọi là niệm cứ mỗi lần nó đi thì chúng ta lại đưa về cái đối tượng chính như vậy chúng ta thiết lập cho tâm một cái thói quen tốt và sau một thời gian chúng ta thực tập thì tâm sẽ có một thói quen tốt và nó không còn đi lang thang nữa mà nó chỉ ở trên đối tượng chính mà thôi qua câu hỏi tiếp theo um, I respectfully pay um, to ben sorry my I, my screen I cannot see No okay I respectfully pay homage to Bante. I would like to uh, ask when meditating, when sitting in meditation, the Viriya effort arises uh, very strongly, but the faculties of concentration is too weak. I have learned how to apply the balance of the five controlling faculties that you taught us. However, the peace of mind and body arise quite slowly and only for a short time, then the effort prevails. This makes me tense and tired, and concentration does not develop. When I meditate, I feel heavy chest pain. Sometimes my heart hurts. May I ask Bante to help me get out of this situation? I respectfully thank you, sir. So you should turn your mind to the body, uh, to the heart. Only you're trying to keep your mind here by thinking in that there is breath, there is air. Only trying to keep it here. So you should not turn anywhere in the body. Nghe vậy rằng là cô không nên hướng tâm đến cái khu vực tim hay là hướng tâm đến cái ừ, thân thể này những cái vấn đề của thân thể này à, mà chỉ nên hướng tâm đến cái hơi thở và ở đó và có một cái sự ừ, cái cái sự tin tưởng chắc chắn rằng ở đây có hơi thở có không khí that's all Bante. Oh, okay well uh, that's all that's all Ừ. Rồi, Ngài trả lời xong câu này rồi hai giờ qua câu khác. À, câu hỏi của cô à, Hồng Châu. I pay my respect to Bante. At the beginning of this week, my mind was quite distracted, unable to keep concentration on the breath. So for two days, I chanted the Ratana Sutta and then the patana before meditation, and my mind were filled with joy. I feel a joyful feeling different from the previous joy for more than an hour and a half. I seem to be protected by this joy. Not a single disturbance arose. The mind was very peaceful, light, and completely under breath. The light unified with the breath Dear they could uh, this be the saying that they have said? The Dhamma teaches us and the Dhamma protects our mind. Please teach me uh, like that. Have I done it correctly? And how to keep the mind to continue to be happy like that? I am grateful to you to understand about monastery. Sadhu, sadhu, sadhu. And Now this metta is uh, useful for you, so you can use it is correct. Ngài nói uh, đây là cái cách mà cô có thể à, phù hợp và cô đã chọn thì nó là đúng tức là cô đã chọn được một cái phương pháp khiến cho mình cảm thấy hoan hỷ và thiền tốt đó, thì chọn đúng và cứ như thế mà tiếp tục. So yeah, about the protection of Dhamma, Dhamma teach our actions bodily, verbally, and mentally uh, to keep rightly. So if we can keep our actions rightly, So yes, Dharma will protect us. Ừ. Và về cái câu nói Pháp dạy ta và Pháp bảo vệ tâm ta ừ, thì Ngài giải thích thêm rằng đúng vậy khi Pháp nó dạy chúng ta là làm thế nào để có những cái hành động đúng đắn về thân, về khẩu và về về lời nói và về ý nghĩ à, và khi chúng ta giữ được cái thân khẩu ý của mình đúng đắn rồi thì điều đó chính điều đó bảo vệ cho tâm chúng ta. Yeah, at least uh, like one day, uh, maybe one or two sotas. Uh, if you cannot, even even short stanzas, some stanzas, so related to Buddha Dhamma's equality, better to recite because nowadays uh, nowadays uh, uh, or in the other time we may have a dangers but if we recite like a Breda chanting so normally will be safe mm. à, như vậy một ngày thì cô có thể tụng một hai bài kinh như trên hoặc ít nhất thì cũng ờ, nên tụng một bài kệ liên quan đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. À, và thời bây giờ thì có rất là nhiều những cái hiểm nguy, à, những cái bất an cho nên là chúng ta cần phải tụng kinh bảo hộ Parita à, đều mỗi ngày để chúng ta có được cái sự bảo hộ an toàn. That's all. Okay, okay that's all. Move to the next question. Rồi tiếp theo câu hỏi của cô Minh Tính Trình Pháp. Uh, dear Bante, in the past week, I meditated twice a day with uh, two long sessions. Each session from two hours to two and a half hours. After about 15 minutes, the light appears and merged into one with the breath. I switch to observing the light. My concentration deepens I get less start, startled and I stay on the light for a long time. I am still doing it like that. They teach me more. Thank you, Bhante. <coughs> So in this case, you need to know what is a jhana. So the light must be Patipagani Meda, must mean must be bright. You are mind absorbed into it. No other thoughts in the quiet place. So maybe it is short in the beginning. If you are absorbed into it, it is called jhana. At the beginning, it may be short. So trying to be longer and longer. So it is a practicing about the absorption quality. So generally, for the healthy person, yeah, you may have like a two hour, two and a half hours. Mm. If uh, like uh, you retreat, if you practice even in three hours, it is possible to keep. So generally, may say about two hours if you can keep. Absorption quality is okay. và trong cái trường hợp của cô thì cô cần phải hiểu về chana là bậc thiền là như thế nào là đó là khi mà có cái ánh sáng và cái nimitta đó phải là patipaga nimitta tức là ánh sáng ổn định và tâm tâm thì an trú trên cái ánh sáng đó không dao động và trong những cái lúc mà môi trường yên tĩnh thì không có những ý nghĩ khác sinh lên thì ba cái yếu tố này thì, thì nó nếu đầy đủ thì là mình đang gọi là có thiền an chỉ định hay là đang nhập thiền an chỉ định thì và lúc đầu á, thì có thể nó ngắn thôi cái cái cái thời gian mà mình có thể à, nhập thiền bậc thiền an chỉ định thì có thể ngắn thôi và mình cần phải thực hành để cho nó được kéo dài ra càng dài càng lâu thì càng tốt à, có thể là à, thường là hai tiếng hai tiếng rưỡi và nếu trong khóa thiền thì cần phải là như 3 tiếng bằng cách đó thì chúng ta đang thực hành à, cô đang thực hành cái à, thiền xảo về nhập thiền về về về an chỉ so another mastery another quality to practice is uh, determining uh, you can do the same time so if you have a one hour to sit. You should determine I will sit one hour. So if you have time, two hours to sit. You should determine I will sit two hours. So based on your determination, uh, time uh, will be close. Will not be much different. Uh, also, no need to be so accurate. Mm. You should do such determination. So it is a kind of training, mastery. Yeah. À, dạ, ờ, cô cũng cần thực hành một cái thiện xảo khác đó là thiện xảo về quyết định nhập thiền à, cái thiện xảo này cũng được thực hành cùng lúc với cái thiện xảo nhập thiền kia có nghĩa là à, khi mà cô có thời gian một tiếng à, để hành thiền à, hoặc hai tiếng để hành thiền thì trước khi mà ngồi à, trước khi mà mà nhập định á, thì cô quyết định là à, mình sẽ nhập định trong vòng một tiếng hoặc mình sẽ nhập định trong vòng 2 tiếng thì sau đó mình an trú trên nimitta thì bằng cái sự quyết định trước khi nhập thiền như vậy thì cái thời gian mà mình có thể an trú trên à, gọi là an chỉ định này nó sẽ à, sẽ sắp xỉ với cái thời gian mà mình quyết định ví dụ như một tiếng thì tự động nó sẽ um, nó sẽ được một tiếng và hoặc là hai tiếng tuy nhiên nó cũng không phải là nó hoàn toàn chính xác nó tùy vô cái cái cái thị xã của mình à, nghĩa là nó sắp xỉ như vậy thì đây là một cái loại thiện xảo mà cô cần phải thực hành Number three mastery to practice is getting up. So if you take a few days in the in this jhana, in this first jhana, So already you have practiced because you need to get up uh, occasionally. So about this, uh, uh, if you take a few days, uh, it, it is done automatically. No need to do intentionally. À, thiền xảo thứ ba là thiền xảo xuất thiền, à, tức là thoát ra khỏi cái An chỉ định tức là sơ thiền mà cô đang thực hành và cái thiện xảo này thì nó khi mà mình thực hành vài ngày thì nó đã tự động có ở đó luôn rồi có nghĩa là khi mà mình ở trong đó chừng 2 tiếng hoặc 3 tiếng rồi thì sau đó mình phải xuất ra khỏi cái thiền đó thì đó cũng là một cái dạng thiền xảo nó xảy ra một cách tự nhiên cùng với những cái sự nhập thiền yeah. So number four and five, my story is a checking in jhana factors. Uh, there are five factors, jhana factors, working in our heart. Those are mental factors. Because of those factors arising in our heart, we can stay here a long time. We can absorb. Because of this, those factors are called jhana factors. You need to check one after another. Và cái thiền xảo thứ tư và thứ năm đó là thiền xảo về kiểm tra các cái thiền chi. Ừ, khi chúng ta an trú ở trên cái nimitta là chúng ta nhập sơ thiền thì có những cái thiền chi nó đang hoạt động cùng lúc ở trong cái vùng trái tim của chúng ta nó sinh khởi ở trong trái tim của chúng ta do vậy nhờ có vậy mà chúng ta có thể an trú trên dưới nimita trên chỗ mũi một cách lâu dài và như vậy những cái cái yếu tố này thì được gọi là thiền chi so <clears throat> how do check jhana practice so it is a after absorption if you get uh, absorption like two hours, you can start to do. Mm. If you know you get about two hours uh, absorption, you should not do. Trying to get absorption fast. Hmm. Và làm sao để kiểm tra các cái thiền chi này? Đó là trước nhất thì cô cần phải nhập được sơ thiền trong khoảng 2 tiếng hoặc 2 tiếng trở lên. Nếu mà chưa có được đạt được cái cái thời gian nhập định sơ thiền 2 tiếng trở lên thì chúng ta không nên kiểm tra thiền chi. No, I will tell how to check jhana practice. Và bây giờ thầy sẽ dạy làm thế nào để kiểm tra các thiền chi này. There are three steps. I will tell one by one. Có ba bước thầy sẽ dạy từng bước một. So you meditate until your concentration is good. and you should you should absorb into the jhana until your concentration is good. When concentration is good, you should try to see the light in the heart area. Not seeing a heart, seeing a light, trying to see light in the heart area. Just yeah. you incline uh, your mind to see that sometimes it may be, uh, uh yeah, if you see, uh, uh, so after the fast, you, you should not do very long time, just two or three seconds. You're trying to see. May see, may not see. Just to come back, come back to the absorption again. Maybe after a few minutes, you're trying to see again. Maybe like, uh, oh, three sec uh, four or five seconds. Uh, maybe previously I have said around two or three seconds, not minutes. Yes, yes. So second time you may do like a five seconds about that. So you may see the light, you may not see. No problem. You, you come back absorption. So in this way, you should see and again. So later, uh, you can see a bit longer and longer. So if uh, if you believe there is light in the heart area, so if so, okay, about first step already done. Bước thứ nhất là sau khi cô và nhập được sơ thiền à, um, cho đến khi cái định nó được tốt một cách rất là vững chãi thì ở cái lúc mà định thật là tốt đó thì cô hướng tâm xuống vùng trái tim để nhìn anh với cái xu hướng muốn nhìn thấy cái ánh sáng trong vùng trái tim thì khi mà hướng tâm xuống như vậy ở vùng trái tim trong vòng khoảng 1 đến 2 giây và thôi và nếu thấy hay không thấy cũng phải trở, quay trở lại cái nimita ở ngay chỗ mũi và tiếp tục an trú trên nimita đó như lúc trước như bình thường và một lúc sau có nghĩa là thầy nói là một một khoảng sau có là nhiều vài phút sau thì lại hướng tâm xuống vùng trái tim trở lại à, và để có tác ý muốn thấy cái vùng ánh sáng ở trong trái tim à, lần này có thể dài hơn lần trước có thể là 4 đến 5 giây thấy hay không thấy thì cũng quay trở lại và an trú cho vững chãi trở lại trên nimita ở chỗ mũi bằng cách này cô có thể à, ngồi một đoạn được ừ, cho nó an tĩnh à, vững định trở lại và hướng tâm xuống vùng trái tim vài lần như thế để thấy rằng có cái vùng ánh, ánh sáng trong trái tim nếu mà cô đã thấy và tin chắc rằng ở ở vùng trái tim cũng có ánh sáng thì coi như cái bước này đã đã được thực hiện coi như đã xong bước một yes mình so this is this light is called mind door or heart base, uh, or you may say base light to be easy. Mm. Và cái ánh sáng trong vùng trái tim này thì nó được gọi là à, ý môn hay là nó được gọi là à, um, cái bao quăng ga hay là mình có thể gọi là à, cái ánh sáng nền ánh So Second step, to see this light, nimitta, object oh, light, nimitta, pratipaka nimitta, to see this light in the heart area. So when you see that, uh, it may be a, sometimes a connection, this, this nose and heart connection. So sometimes get down so the same light, the same feeling you will feel, but down in the heart area. So if you can accept there is this light eh, down in the heart area, if so, it is okay. Second step is finished. À, cái bước thứ hai đó là đó là cái à, khi mà bạn bạn nhìn cái nimita ở trên mũi patipaga nimita tức là cái tỏ tướng hơi thở thì cái bước thứ hai này là cần phải thấy được cái tọ tướng hơi thở có trong cái ánh sáng căng ở trong vùng trái tim à, à, bằng cách là cũng nhìn xuống cái đó à, thỉnh thoảng như vậy và nhận thấy rằng là cái cái ánh sáng ở nimita ở chỗ mũi và cái cảm giác vì ừ, nó cũng xuất hiện ở trong cái vùng ánh sáng căng ở vùng trái tim và nhìn như vậy nhiều lần mình sẽ thấy rằng uh, tức là nó lúc bình thường thì mình trú ngay mũi nhưng mà lúc này thì mình thấy nó nó ngay ở vùng trái tim nó cũng có một cái đối tượng tương tự như vậy y như vậy thì lúc đó nếu mà mình chấp nhận cô chấp nhận được thì um, có cái nimitta ở trong cái ánh sáng răng ừ, thì là ok so by holding this two base light uh, object light by holding this two in your mind you can reflect five jhana factors one after another và bằng cách nắm giữ giữ hai cái đối tượng là một là nimitta và hai là cái ánh sáng căng nơi vùng trái tim ừ, với nhau cùng với nhau thì lúc này cô kiểm tra năm thiền chi. So now you will learn five jhana factors. Number one is called Vitaka in Bali. Initial application in English, initial application. Uh, Vitaka is uh, a kind of mental factor directing the mind to the object, uh, sending the mind to the object, like an aeroplane take off towards the sky. So just it is a mental factor. It is just a nature. You cannot see as a color and form, just a nature, like our happiness and sadness, just in nature to understand. So by keeping in this understanding, you should reflect. And so uh, later you can accept that factor. If so, okay, go to next factor. Mm. À, bây giờ thầy dạy về năm thiền chi. Đầu tiên là quy quy tắc là thiền chi tầm. À, đây là một dạng tâm sở tâm sở này nó có cái đặc tính hay chức năng là nó hướng tâm nó hướng tâm đến cái đối tượng nó như là cái máy bay cất cánh lên bầu trời hướng lên trên bầu trời và cái sự hướng tâm đến đối tượng này là một cái đặc tính tự nhiên của tâm nó không có hình dáng hay không có cái màu sắc để mình có thể thấy bằng mắt được mà nó là một cái sự cảm nhận à, và giống như là cái niềm vui à, hạnh phúc hay nỗi buồn nó không có hình tướng không có hình dáng màu sắc cho nên đó là một cái cái sự cảm nhận mà mình mình mình cảm nhận được và mình phân biệt được và khi mà cô hiểu được cái cái đặc tính này à, của thiền chi tầm thì cô um, cô biết được thiền chi tầm và uh, xem xét nó xem xét nó hiểu nó và chấp nhận à có với thiền chi tầm ở nơi cái cái các trong các cái tâm hành của mình. So next factor is vichara in Bali, sustaining application in English. So after taking the object, sustain like rubbing the object. What is this? So uh, rubbing, sustaining the object, uh, seeing closely, uh, so maintaining that object. It is a vichara. You should reflect that, that factor again and again. If you lose concentration, absorb it again. After some time, you should reflect this factor again. If you can accept. Okay, go to next. thiền chi thứ hai là quý cha đó là thiền chi tứ tứ là sao đó là sự duy trì sự chú tâm trên đối tượng một cách liên tục sau khi hướng tâm đến đối tượng hướng tâm là thiền chi tầm rồi thiền chi tứ là sự duy trì tới đối tượng giống như sau khi cầm cái vật lên thì chúng ta nắm cái vật đó và giữ trong tay nhìn nó gần hơn và giữ cho nó được ở trên tay một cách lâu dài cũng vậy cái thiền chi tứ này là một cái trạng thái của tâm khiến cho tâm ờ, đáp trên đối tượng ở trên đối tượng một cách lâu dài ờ, liên tục và cô cần phải xem xét quán xét về cái đặc tính này của tâm một cách lặp đi lặp lại nhiều lần ờ, nếu mà cô bị yếu định thì cô quay trở về an trú lại trên cái nimitta cho định được vững chãi và sau đó hướng tâm đến cái vùng trái tim như lúc nãy thầy dạy và để để quán xét xem xét hiểu về cái đặc tính của thiền chi tứ này sau khi đã thấy được đã hiểu được và cảm thấy chấp nhận à có cái thiền chi tứ thì có thể đi vào bước tiếp theo Next factor is a pity in Bali, join in English. Sometimes I say rapture. so enjoying the object. Uh, so because of this effect, uh, you can stay here a long time, like two hours. So without enjoying, you may not be able to stay. So a bit excited, uh, excited So you should reflect. Uh, this effect uh, is arising by taking Pratipakkanimita as an object. tiếp theo là thiền chi hỷ chi tiết là sự hoan hỷ sự sung sướng sự hạnh phúc thưởng thức cái đối tượng là patipaga nimitta là tợ tướng hơi thở và nhờ có cái sự hoan hỷ sung sướng hạnh phúc cho nên tâm mới có thể an trú trên cái đối tượng này 2 giờ trở lên nếu không thì nó không thể an trú được do vậy đây là một cái đặc tính của tâm và đó là thiền chi hỷ và nó cũng có cái đặc tính là thích thú đối với cái đối tượng thì bằng cách quán chiếu xem xét cái thiền chi hỷ này lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi mà cô có thể thấy rõ và chấp nhận à, nó là đó là thiền chi hỷ thì có thể đi vào bước tiếp theo. Next factor is a sukha, experiencing happily, or feel happily. So very similar to PT, but uh, this one is peacefully happy. Uh, so uh, you see something enjoyable. Pasture seeing is excited. Uh, you when you really get so peacefully enjoying, peacefully happy uh, like that. So this is called sukha feeling, happy feeling. uh, happily feeling, happily experiencing. So whether the Brivagani metta as an object. Uh, so this factor, if you understand, go to next. À, bước tiếp theo là quan sát về à, kiểm tra về thiền chi sukha là lạc là lạc đây là một cái sự trải nghiệm sự cảm giác cái sự hạnh phúc sung sướng nó gần giống giống như hỷ nhưng mà nó khác hơn một chút đó là nó rất là à, sung sướng an bình à, hỷ thì nó có cái sự thích thú um, um, khi giống như là khi mình vừa có như mình nhìn thấy từ xa mình thấy rất là thích thú nhưng khi mình lại gần mình có được rồi thì mình mình thưởng thức cái việc có được đó nó, nó cái sự sung sướng um, sự an lạc đó um, sự an bình đó và an bình với cái gì với thợ tướng um, trên hơi thở như là một đối tượng của tâm và nếu cô chấp nhận cô hiểu và chấp nhận rõ cái thiền chi lạc này thì có thể đi vào bước tiếp theo Next one is Ekagata, one pointedness, uh, the same as a concentration. So it is uh, just one point is uh, unification, no obstacle, peacefulness. So it is a is nature. So just having one object on uh, the Pratipagani or peacefulness so to reflect và thiền chi thứ năm là ekakata là thiền chi à, nhất tâm à, hay là nó còn được gọi là định đó là một điểm à, là một đối tượng tâm nó hợp nhất với một đối tượng thôi đó chính là tự tướng hơi thở không bị chướng ngại không bị những cái đối tượng khác làm cho sao lãng và nó có sự an bình đặc tính của nó là chỉ có một đối tượng duy nhất mà thôi và rất là an bình so when meditator uh, go into the jhana these five factors are arising in the heart together arising in together but we reflect one by one if we reflect again and again so it will be faster you may be faster like at the same time ဝိတကဝိจารပိတိสุขเอกกတာ we can if you can do faster uh, like nearly the same time uh, okay about this mastery đây là năm cái thiền chi mà khi một thiền sinh nhập định sơ thiền thì năm cái thiền chi này nó sinh khởi liên tục và cùng lúc với nhau ở trong cái vùng ý môn à, trong vùng tim của thiền sinh đó nhưng khi mà thiền sinh kiểm tra thiền chi thì kiểm tra từng cái một à, cái này xong tới cái kia cái này xong tới cái kia và sau khi đã kiểm tra một cách thuần thục rồi à, biết cách rồi biết rõ nó rồi thì kiểm tra rất là nhanh kiểm tra rất là nhanh lặp đi lặp lại nhiều lần và nhờ kiểm tra nhanh cho nên nó giống như là có thể thấy cùng một lúc năm thiền chi như vậy à, tức tới cái mức mà mình có thể có giống như là mình có thể thấy được cùng lúc năm thiền chi thì như vậy là đã hoàn thành được cái phần kiểm tra thiền chi hay là thiền xảo thiền xảo về sơ thiền This is checking in jhana factors uh, number four or five mastery. So, for example, understanding in this factor is uh, one mastery. Uh, from this factor, uh, to move that factor, uh, uh quickly is another mastery. Uh, move and understand, so two mastery, because that is a uh, four or five. But uh, you may not know understanding and moving, just uh, you can do faster. If you can do faster, uh, already done about these two masteries. Và cái thiện xảo thứ tư và thứ năm này nó na ná nhau, có nghĩa rằng một cái là hiểu về thiền chi hiểu à, đây là thiền chi này đây là thiền chi kia và dời cái à, chuyển từ thiền chi à, ví dụ như thiền chi hỷ sang thiền chi là à, sau khi quán sát thiền chi hỷ chuyển qua sang qua thiền thiền chi là chuyển một cách nhanh chóng thì đây là một cái thiền xảo thứ năm nữa như vậy mà là mình sau khi mình hiểu một thiền chi và mình chuyển qua quán sát một thiền chi khác thì nó là hai cái thiền xảo trong sơ thiền và trong khi hành thì yeah. Dạ. bạn có thể không biết rằng là ừ. đây là đây là thiền chi bố hay năm không cần vấn đề chỉ cần bạn hiểu và có thể kiểm tra một cách nhanh chóng là coi như bạn đã xong được năm cái thiền sáu hội. So we were quantifying stories: absorption, mastery, determining, getting up, checking in. jnana factors at two, altogether five stories. Among these, absorption and checking in jhana factors are important. Như vậy chúng ta ôn lại năm thiền xảo về sơ thiền đó là gì? Thứ nhất là nhập thiền, à, à, nhập thiền. Hai là quyết định, tức là thời gian bao lâu. Á. Thứ ba là xuất thiền. Thứ tư và thứ năm là kiểm tra thiền chi. Trong năm cái thiền xảo này thì cái thiện xảo nhập thiền và cái thiện xảo kiểm tra thiền chi là quan trọng. So if you have a practiced five masteries, so you are ready to go to second jhana. Nếu mà cô hành xong năm cái phần thiện xảo này một cách à, đầy đủ rồi thì cô có thể đi qua cái phần nhị thiền. So in between, if you want to ask, uh, so if you have doubt, you can have some, uh, you can have a connection with me from Viber or like that, if you need. Hmm. À, trong quá trình mà hành những cái bài này, à, nếu mà cô có gặp khó khăn cần thưa hỏi thầy thì có thể liên hệ với thầy qua Viber vân vân nếu cô cần. yes, she's um, she cannot speak English, and she um, she requests me to help her to interview. She's okay. Maybe with someone someone can do. Yes, hmm. she's uh, seventy years old, and uh, oh. she's also try to learn Abhidhamma sometimes. So I encourage her to meditate and uh, okay. And uh, after a few weeks, uh, she emphasized on meditation. So she, she, she reported. Mm -hmm. yeah, and I thought. Okay, that's all. Uh, so câu hỏi của Việt Hùng ha, mọi người xin đọc trên cái cái bảng ha. Um, ừ, Bante he would like to respect Bante uh, and Sadhu, and uh, he said uh, uh, As he know, then the mind could not know uh, in the same time two objects. And when um, person attain the jhana, uh, then the mind only uh, can take the object that is nimitta, the light. And then uh, uh, when uh, enter into the jhana, the mind only no nimitta, no thinking, no wandering thoughts, and no hearing any sound. Uh, is it true? Because I still see people when they meditating, they still can can uh, hear uh, the people are calling outside, uh, can still hear the clock, bell, the alarm. So absorption, mm, chana, uh, means can also hear the sound, uh, still can think uh, or can know the, the uh, is it mm. uh, so is it uh, mm, mm, mind still observe the nimitta and still following the the sound and other objects. Uh, so you should measure only in the quiet place. So in the quiet place, you can only you only take uh, the nimitta, parivaga nimitta, no other thought. But if someone if it not produce a sound, you may hear that when hearing in time, not not jhana. At that time you wake up, emerge from the jhana. So, but may go into again normally into the jhana. So to measure what is the jhana, you should do in a quiet place where there is no sound. So in a quieter place, just you take that meditation object. So uh, no any other thought, only one then you are knowing in a quiet place. If noisy, usually cannot, you will hear, you will wake up. Yeah, like uh, you are sleeping, so sleeping should be in a quiet place ever really have a sound until I wake up. Ừ. Mày trả lời rằng tức là khi mà mình nhập định, bạn này hỏi là khi nhập định mà vẫn nghe tiếng à, như thế nào đó thì ngài nói rằng thật sự nhập định là mình cần phải đo mình cần phải kiểm tra ở những cái nơi mà nó yên tĩnh thật sự không có tiếng động lúc đó nếu tâm của bạn mà chỉ có biết một đối tượng là cái tờ tướng hơi thở mà thôi và không có những suy nghĩ khác thì lúc đó là thật sự là mình đang nhập định à, định an chỉ là cha nó còn ở những cái chỗ mà có tiếng ồn cái tâm nghe cái tiếng à, thì lúc đó có thể là nó đã ra khỏi định rồi nhưng mà lập tức nó lại vô lại định và như vậy nó lại ra rồi nghe tiếng và nhập lại định thì nó không có được liên tục ừ, cho nên muốn biết rằng thật sự mình có cái định mà nó vững chắc nó ờ, liên tục hay không thì cần phải ngồi ở cái chỗ mà có cái sự tĩnh lặng không có bị nhiều cái tiếng ồn ào và tâm chỉ biết một thứ thôi biết một cái đối tượng thôi cũng giống như khi mình, mình ngủ thật sâu á thì à, mình không có bắt không có biết cái tiếng động bên ngoài còn nếu mà thật sự có tiếng động là mình đã đã à, thức dậy rồi đã nghe tiếng động là, là thức dậy rồi không còn ngủ có người hỏi là Ừ, bài dạy của ngài được phát trên kênh nào muốn xem lại thì chút nữa Kema sẽ gửi cái đường link trên đây ha rồi hoặc là ai có ai ai rảnh thì xin gửi đường link của cái cái kênh của ngài lên dùm so there's someone asked uh, whether he want to uh, watch again Bante talks uh, where he can find and I said we will post the link of YouTube channel of Bante here And the next question. À, sư sư à, uh, Minh Nhân đã post lên rồi. Xin cảm ơn sư. À, Trâm Nguyễn, à, Trâm Nguyễn, xin trình pháp. And there's, uh, there's one person to in, want to interview. Every day I meditate two sections, uh, one section about two and a half uh, until three hours, uh, I focus on the broad, cross breath, um, about 30 minutes. And after that, the breath becomes subtle the whole 15, and I feel very peaceful. Um, but the nimitta uh, only stick at the at few minutes and then it's uh, separate it go around and then it stick at the touching point. Uh, it's a uh, repeat again and again until I end the sitting. Mm. Uh, another problem, and I, I still have mm, wandering thoughts in the uh, meditation time. So mm-hmm. um, I would like to ask uh, what how to uh, not how to solve the wandering thoughts problem so that the mind can keep the nimitta uh, stay uh, stably uh, and the touching point. Thank you. Okay. So if the nimitta is not yet stable, only you should continue on the breath and the touching point. So when uh, nimitta very stable, so when the breath very subtle, at that time, you may sit on the light. All the time, you should try to practice in a balancing way. So, if so, you may not have a wandering thought. Ngài trả lời rằng khi mà cái um, ánh sáng nimitta của cô nó chưa ổn định như vậy á thì bạn nên không nên chuyển qua ánh sáng mà nên an trú tập trung trên hơi thở mà thôi à, cho đến khi cái ánh sáng được ổn định ngoài ra bạn cũng nên thực hành với một cái cách quân bình quân bình các cái căn á, giống như ngài đã dạy về năm về năm quyền và cách quân bình nó đó thì thì nên thực hành một cái một cách quân bình để cho cái vọng tưởng nó không có, có sinh khởi nhiều uh, another uh, Yogi would like to interview Sophia Huang. Um, I pay respect to Bante. Uh, uh, when I meditate, the lights appear. My eyes is were attracted to the lights, and it makes uh, the, the eyes very shining and very tired. Uh, I try to come back on the breath, but after a while, uh, it still pulled in by that light. So what should I do? Thank you, Bande. So just you should keep in the right place on the touching area. Uh, you should practice uh, on, the, on the breath in the touching area. So if it, something grows, the mind is shaking, you should reflect. I will practice peacefully I want practice calmly like that. You should tell. Hmm. When the breath uh, and light unify, when the breath very subtle, the light also stay well there. If so, you may shift on the light in the touching area. Ta trả lời rằng uh, um, bạn nên thực hành à, ở cái khu vực cái điểm mà đặt tâm đúng có nghĩa rằng giữ cho tâm ở trên cái đối tượng là hơi thở ngay cái điểm xúc chạm ở chỗ mũi chứ không phải dùng mắt hay là thấy cái ánh sáng mà dùng tâm để thấy hơi thở ở điểm xúc chạm và nếu mà cái hơi thở hoặc là cái tâm nó bị thô tháo quá nó bất an quá tâm nó dao động nhiều quá đó thì nên tự nhắc cái tâm của mình à, thỉnh thoảng rằng à, tôi sẽ thực hành một cách an lạc tôi sẽ thực hành một cách an bình nhẹ nhàng thoải mái lắng dịu và có cái xu hướng đó nhắc nhắc tâm vài lần như thế thì cái hơi thở và cái tâm sẽ lắng dịu và an trú trên cái hơi thở ngay chỗ lỗ mũi khi cái ánh sáng nó ổn định rồi à, nó nó hòa nhập lại là một với cái hơi thở ở khu vực chỗ lỗ mũi rồi thì lúc đó bạn có thể chuyển qua cái ánh sáng tâm có thể chuyển qua an trú trên ánh sáng à, có một câu hỏi another question is uh, Uh, but they may I ask, I heard that some yogi, when they meditate, uh, if they meditate strongly they can be crazy. Is it true? Okay, so some uh, no have experienced teacher. If don't know the way to practice, uh, sometimes possible to have uh, some problem, especially when the meditations start to be good. So metadata may have some concentration, some power. Mind has power, uh, um, quick. So at that time, uh, may think of this and that. Uh, objects may come quickly, even uh, the meditator may not know it is uh, his thinking or her thinking. So so at that time, the mind need to stay in the right place uh, because the mind is quite powerful, quite sharp and quick. Uh, so should have a, uh, right object. If I try, oh, because of not knowing, because of not having knowledge, uh, so may accept this and that object, uh, may think this and that ways, so if the teacher not not make him or her correct, so some problem uh, it is possible to have. Ngài trả lời cho câu hỏi là nghe nói thiền có người thiền à, bị khùng bị điên có đúng hay không thì ngài nói rằng điều à, cũng có thể nó xảy ra à, khi mà một số người à, học thiền với những vị thiền sư không có kinh nghiệm hướng dẫn không có kinh nghiệm đúng đắn và hướng dẫn không đúng phải làm à, nên nó có xảy ra một số trường hợp vì như vậy à, vì sao vì khi mà họ có họ cố gắng họ định tâm tới một cái mức nào đó thì khi cái tâm của họ do cái sự cố gắng à, định thì nó có một cái sức mạnh nào đó khi cái tâm mình có một cái sức mạnh rồi nó rất là nhanh và nó nghĩ chuyện này chuyện kia nhưng mà cái người thiền sinh nó không biết rằng mình đang nghĩ cái gì à, cái nghĩ của mình là đúng hay sai à, mà họ họ họ đi theo những cái suy nghĩ đó và họ họ bị lạc lối luôn do vậy mà chúng ta hành thiền chúng ta cần đặt tâm đúng chỗ chúng ta cần phải biết cái đối tượng của mình một cách đúng đắn bởi vì cái tâm khi mà nó được tập trung thì nó sẽ rất là sắc bén rất mạnh và nhanh Ừ. và đặc biệt khi thiền sinh không biết về những cái kiến thức căn bản à, đúng đắn và ừ, họ chấp nhận những cái tư kiến lệch lạc và cái người thầy cũng không biết à, không hướng dẫn đúng không sửa đổi họ và chấp nhận những cái tư kiến lệch lạc suy nghĩ lệch lạc như vậy và do tâm mạnh nhanh có sức mạnh cho nên nó trở thành bị bị giống như là bị quá mức cũng như bị khùng luôn á cho nên cần phải có thầy và có phương pháp đúng another inter another person interview uh, Minh Trường um, uh, Venerable Sir when I meditate I focus on the breath I can follow the uh, uh, breath and the subtle breath Uh, however, I encounter the phenomena that the saliva in the mouth come out very much. Uh, uh sometimes it make me cannot concentrate well. Uh, um, Bante, please teach me how to overcome this problem. Thank you, Bante. <laughs> Slide by in the mouth is as usual. <laughs> Only you should not think about uh, about that. You should not think. Uh, just forget it whatever happened, it, it, let it happen. And it's like sometimes it coming out. <laughs> so no care, just breathing and breathing. Mm. Mm. If you afraid, you keep something to to <laughs> accept Saiva. <laughs> Not much problem. Mm. Yeah, it is a, uh, for the beginners, uh, it is usual to happen. So even in some dhammas we say, you know, uh, if they're afraid, Orients, we don't know, so it's just swallow or <laughs> swallowing the saliva was very difficult. <laughs> so yeah, well, because of beginning, it will happen. Later will not happen. So just ignore, don't think hmm. about. nói rằng về cái vấn đề mà chảy nước miếng trong khi ngồi thiền đó của bạn Minh Trường thì đối với những người mới bắt đầu thì nó hay có hiện tượng như vậy đừng có lo lắng hay sợ hay để ý tới nó kệ nó và chấp nhận nó nước miếng là nước miếng ở trong miệng thậm chí nó chảy ra cũng chấp nhận luôn cần thì mình lấy gì đó mình hứng không có sao hết quan trọng là đừng để ý tới nó thì nó sẽ bớt và hết mình chỉ cứ an trú trên hơi thở thôi mình càng để ý tới nó thì nó càng nhiều Ừ. giống như một số vị uh, diễn giả hay là um, thuyết pháp á, lúc đầu cũng rất là sợ khán thính giả sợ đến nỗi mà giống như phải nuốt nước bọt liên tục hay sao đó phải khái vậy cho nên đây là những cái hiện tượng mà của cái lúc mới bắt đầu thôi lúc sau này nó sẽ hết à, của Nhật Linh ha à, another question venerable sir um, may I ask the latest time when I meditate about 10 minutes, the breath become very subtle, but it's not light um, like before. And I feel like my body is, is as if it were collapsed. And uh, uh, my, my ears is uh, stuck and have some sound uh, like wind or storm, uh, very strongly and the surrounding sounds become mm, become dimmer, become lower. I feel very scared, uh, but try to focus on the breath um, for a while. But because, maybe because I'm too scared, the heart beat very fast and I opened my eyes. Uh, so I don't know whether I doing something wrong uh, and uh, uh, in meditation, and I would like to ask Pante to teach me. maybe if already long time, your energy is no more, so you may rest. Uh, you may get up and walk and rest. If you want to continue, uh, just you should keep your mind by thinking there is breath. you should not pause too much because no more energy. Still doing, but uh, uh, let's say uh, by relaxing, if you want to continue. I think because you're already tired. À, ngài trả lời cho câu hỏi của Nhật Linh là Ngài nghĩ rằng có lẽ lúc đó cái năng lượng trong cơ thể nó đã cạn rồi đó nó mệt cho nên nó xảy ra những cái hiện tượng như vậy những lúc như vậy thì mình không nên thiền mình nên đứng dậy giãn thả lỏng đi bộ um, còn nếu mà vẫn muốn ngồi thiền thì không nên để ý tới những cái đó mà nên để ở một cách nhẹ nhàng và nghĩ rằng ở đó có hơi thở thôi không nên giống như tinh tấn thái quá không nên cố gắng thái quá để áp tâm lên hơi thở thì, ừ, thì nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng như vậy nói chung là nên thiền một cách thư giãn thoải mái thả lỏng huh? It is a time to yes, ngài nói stop. ngài, ừ. nói cũng vừa đủ để để nghỉ rồi ha yeah. Ừ. mm. như cũng hết câu hỏi rồi yes mình tê vừa đưa sao nhưng mà hả? yes chúng ta sẽ chia phước hồi hướng mọi người ai có môi trường yên tĩnh Idame Ponya Idame Ponya Idame Ponya Idame Mama Mama Tava Sadanam Tava Sadanam Ajay Pesabe. Pesamam. Pesamam. Onya bagam. Onya bagam. Dabantu. Thank you, Bante. Sadu, sadu, sadu. Một, sadu. Gãy đỡ ngài, chiên ngài.